Berrien tenorea zurekin eh, pantzo erigarai eta gamarteko intza okzanda barratz eta julen eh, musika gaur epaituak Parisen. Etarekin loturak zituztela akusaturik, 2000 eta amekan arrestatu zituzten, inzauk zanabarratz gara jartan aurduntzena, 2000 eta amabiko martxuan libratu zuten, julen musika preso da beti, garazibaiguriko larogoi laragoita bost bat autetxien sustengoa badute. Hauza prez izendatzean dana bat eginda aste Arbonan kari hortaz baliatu da opozizioneko Xabi Apestegi, Marri Jose Mialokek bere kontra ere manduken kampaina zikinaren salatzeko besteak beste Xabi Apestegi burruka armatuaren alde ezela kondatu zetxeetan. Sibiroko erriko bozetan bi kanbiamen aipagarri, Sarriko Tapeko eta Larrañeko hausapez berriak, Sarriko Tapean Christian Jonko Altza, ondarkintegia bere herriaren egitearen, bere herrian egitearen kontradena, Larrañen Jean-Marc Bengoetxea, bere herria Sibiroko erri elkarguan alde dena. Eta klinika berri bat miagitzen, osteopatia klinika, osteopatia eskolaren ere muan eraiki dute, formakuntza pratikoa lekian berian egiten alko beraz. Aro Eta iguzkiari dela altsatzen, temperaturak estimementuan ama iru gradotan agira kasik donian egarazin, bero eginen duela egun oita ogoita zazpi gradoa ipatzen diraguneka. Asteleen ontan gamarteko intzauk zandabarraz eta julen musika bere bizilaguna ipaituak aparixen 2008ako abenduaren amairuan arrastatuak izan ziren donibane garazin eta erakundearekin loturak zituztela akusaturik gara hartan intza aurduntzen 2008ko martxoren amaseian libratu zuten kontrol judizialpean eta hiru aste berantago ukantzuan aurra julen musika aldiz beti preso da bi urte terdiuntan intzauk zandabarraz berriz preso sartzen hartzeko irriskoan da, bi urteko aurra aitametarik urrun utziz. Intza eta julen libre ustea, hori galde egiten du, garazi bai aldeko egira elkarteak, mozione bat idatzi eta izen peharazi dute, garazi bai aldeko, ogoita bost hausapez eta irurogoi bat kontseiluko eri, mozioneak zer dion, esplikatu dauku, egira elkarteko egoa arakamak. Guk uh, eh, simpleki mozionean eh, eman duguna, da uh, ara, epaiketa hori iragaiten dela, Eh, kontekstu berezi batean, e, Euskal Herria azken urteetan ba, egoera politiko berri baten aintzinean da, bake prozesu bat ere maiten ari da, hainbat urratx eman dira e, geroztik, eta e, borrok armatua baztegerat e, utzi du, bere desarmatzea ere asia du, hor dugu aieteko konferentzia ere, nazio arte mailan e, pausu haundiak eman dira bake prozesuaren sustenguz, diendartea ere mobilizatua da, gogoan dugu egirak eh, bai honan antolatu zuen manifan, nun ama bos mila diende biltzen den uh, preso eta ieslarien eskubideen alde, joan den uh, urtahilean bilbon eunta ogoita amak mila diende kajikan, beraz, ara, guri iruritzen zaigu ez dela olako hauzien garaia, beraz, guk mozioan galde egiten duguna sinplea da, kontutan hartua izan da din egoera hori, bakerako bi ardezaten espanol eta frantziak estatuek, eta beraz, intz egoitza ez dezaten berriz preso sartu eta julen etxera dezaten. Egiratek elgerritaratze batetara deitzen du, astelen arratsaldi honetan, zazpi honetan, donimare garaziko, erriko etxaren aitzidian. Greba egoak itaniako emezan, CGT, CFDT eta EFO sindikatek deitulik, lan baldintzen gaizkitzea eta lan postuen kentzia salatzeko, Euskal Herri Barnekaldeko emeza bulegoak etxirik egonen dira egun, azparne, donapaleu eta izpuran. Eskola karta berria negoziatzen hasten dira egun ikuskaritza sindikat eta burrasuel karten artian, lehen behako bat eman alizan diote kartari sindikatek joanan hastean, orokorki, amost edakasle postu berri irek diteizke, benen demora berrian, amazazpi etx diteizke. Amairu postu erdi geio eskola elebidunetan, bidunetan usteitzen, mobilizatzen hasten dira, beldur baitira galdatzen duten postu erdia ezukaitia. Baxena farroan, klase bat mehatxatua eletako eskolan eta postu erdi bat arrosan, burasoak arrosan bilduko dira goizuntan behatziontan, eian kesuaren plazaratzeko. Arbonan, lehen kontseluko bilkura tentsio handian iraganda. Larun bat goizian eriko etxean muku gubetia zen, hausapez eta ordezkoen boskaldian, Mari Jose Minalok hausapez izendatu dute, eta opozizionian den xabi apestegi kokasionia baliatu du, xalak eta publiko baten egiteko, bere kontra bi igarren edo bi itzulian artian, ere mana izan den kampaina atzara edo kampaina zikina xalatu du xabi eta hor eh, egin dugu eh, salak eta bortitza publikokin, Erranez, uh, eh, ezin zela eh, kampainetan dena erran, eta batez ere ez, uh, eh, ez dela egiten al ustelkeriak. Eta ustelkeria izan da egina, nun uh, izan da nik uh, borroka armataruen aldi uh, nitzela, idatzia izan da, uh, madame Miaroken blogan. Eh? Izugarrizko uh, gauza da, orako gauzak erratea, gaur egun, nun baden bake prozesu bat uh, martxan dena. Marie-José Mialok hau zapezaren jokamaldea salatu du, erritarrak lotxara zidituela erganez besteak beste apestegi burruk armatuaren alde zela, hori ez dela onartzen al, Xabi apestegik ez du baztertzen hau zitan ezartzea afera. Bai, ba, pentsatzen dugu izaten albola e, eh, eh, ondorioak, eh? Ba, egira eh, ikusten eh, ze ondorio egiten dugun, baina pentsatzen dugu izaten aldirela. Eh, olako gauzak eh, ezin e, onartezinak dira. E, ez da gehiago egiten alo olako horik gaur egun bake prozesu batean gira, gaur dugu denak entziatu bake prozesu hori antzinaraztea eh, eta laguntzea e, bake bide, bertze elkarte, bertze partidu politikoak nahi dutenak lagundu eta olako gauzak eginez, ba, badakigu gauzak blokatzen ditugula eta tinkotzen ditugu uh, eh, eriko, eh, eriko biziak. Eta bestalde, haste honaguntan, bigarren itzulian iragandiren eh, kontseiluek hau hautatu autatu dituzte, aranola bestiak beste, ziburun gi pulu, irugarren mandatu abiatzen du, bai honan jarrene txegarai, bokalen Francis González edo azkainen Jean-Louis Fournier, aierran atzo, arnio gaztan bid izendatu dute, lau asuantekin, ameka bosa alde, opozizioneko lauek, xuri, boskatu dutelarik. Siberuan, bero gaine launtze, lagaine maule, eta xarriko tapean hauza izendatu dituzte ere hasteunaguntan, eriko bozetarik jalgiden argazki berria aurkesten nauku Laurentz Etxeguenek. Lagainen Jean-Marc Benko etxea eta xarriko tapian Jean-Christian Jonko alza, sibiloko azken bi aizapesak nesken egun goizan izentatu izan zien. Lehenago berugaini launtzen eta maulen Thierry Perro eta Michel Etxebest beretsik izan zien beren Laganien partetik, konseilu berriak ekarriko dian kambiamen nausia dateke, Sibiroa erri alkargoan aspaliko partez parte hartzia, Jean-Marc Benkoetxia. Bon, izara eki bai, uh, eh, barden bak ez egu hangiela, eh, tuzun, eh, tuzun guna eta, bom, na, tuzun egu ez egu pui kufi nore gaiten den, zer egiten den eta zer egiten aldan, eh? tuzun egu bako txeke ez, ez han, eta ez hatu Ordin, uh, bon, bakit, uh, bon, atxemaite piada izan dela, fein, hakin nahi zira hua ikusi que antikago hoik, eta bon, que kuhuduk ez uh, anibiltzaria, eta ez dira kamestoiek etxak ikudiz hua. Alkargoa sortuz geroztik, larainek aulki utxaren politika iamantzian. Xarriko tapian aldiz, Christian Jonko Altza izapez berriak, baiestatu deiku, biltagarbik eraikitzen ari den ondarkinen tratatzeko gunien kuntre, trinkatu ez diren hiru prozedurak bururaino eramanen dutiela. Christian Jonko Altza. La préoccupation principale, c'est les, les déchets. Donc euh, voilà, on va toujours surveiller ça. Il y a trois procédures en cours. Et on attend encore euh, les réponses de ces projets. Et puis après, euh, voilà. Au jour d'aujourd'hui, de toute tout le monde parle de négociation. Sauf qu'aujourd'hui, la négociation, euh, voilà, avec Bill on n'a aucune négociation. Donc, comment on peut négocier avec des gens qui vous contactent même pas Voilà. Mmh. Donc parler de négociation, je veux bien, mais pour négocier, il faut être deux. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, la commune, Voilà, on n'a aucune relation avec eux et tout ne vient pas de nous. Chibiroko oita amasei aïsa amabi berri di abedaz, erena berritu kelkitzen da. Eta emazten presentzia e askartu kelkitzen da, bietaik zazpietara tiraganez. Dagun apilaren amazazpian, errietako ordezkaiak bilduko dia, erri alkargoaren bulego berriaren osatzeko eta aren buian izentatzeko. Garaziko mendi sindikatak bere ere muko hartzaingoaren diagnostika bat egin arazidio Euskal Herriko laborantxe bi urteko lana izan da eta amalau mila hektara eta alagune begiraturik izan dira diagnostika unen emaitzak ezagutaraziko dira iru biltzare publikoetan astelen ontarik astezken erat diagnostiko horrek mendiaren erabilpen horrekatuago baten lekian emaitia duel buru pentsi eta alagunen kartografia zehatz bat izan da eta horrek laguntza ekeriko dio mendi sindikatari diagnostikaren aurkezpen bilkurak sektorek antolatuak dira lehena gaur ratxean zorzek erditan lekun erriko etxean eh, irati, apanize, organ mendi sektoreetako azle eta hartzain da bia esteren zubine giren da eta hartzezkinen uarte garazina Eta osteopatia klinika berria estrenatu dute miarritzen, osteopatia eskolaren ere muetan eraiku dute klinika, ikaslek bertan formakuntza pratikoa egiteko parada ukan ezaten. Osteopata erreferente batek lagundurik. Berroita amar bat ikasle dira eskola hortan, maika etxe berria osteopatak emaiten dizki Klinika hori da osteopatia eskolako uh, klinika trebaketa bat. Jendeak etortzen aldira, itzordu bat hartu behar da. Klinika eskolaren bahnean da. Bakarrik ikasleek egiten dute hor eh, trebaketa. Atik, konstituzazioan batean, badira bi ikasle eta osteopata bat, deitzena osteopata jefeja. Horda da, pixkat eta begiratzeko eh, ikasleak ez direla trompatzen edo laguntzeko laguntza behar bat ima dituzte. Beti badan hor eh, osteopata bat uh, diplomatua dena hor lan egiteko ile paintze eskola edo ostalaritza eskolak egiten duten bezala, beren zerbitzua publiko zabalari eskaintzen diote, klinika hortan, osteopataren beharra duten eri, presio apalago batetan. Eta larogoi bat lagun bildu dira larun batian, baigurin iraganden Baionako Euskal Erakustetxeko lagunen biltzar nagusian, Euskal Herriko Provinzia desberdinetarik etorria diskide eri, aurkestuak izan dira iragan horteko lanak. Baigurin eginda, bilkura hori, hainbat urtez, elkarteko presidenta egon den Jean Arritxelar, baigurri arsemea gogoan ukanez, aratxaldez, berriki freskatu eta raberitua izan den, baiguriko elizako erretaularen bisita egin dute.